sondooi en al die kole brand rooi Die gin en tani girls en hulle rokkies ontplooi Maak een bykie vast, maak een bykie vast Jou broek, jou romp, jou knoop hier vast Maak een bykie los, maak een bykie los Jy weet, jy weet, jy weet, mos! MUZIEK vlees en die slaai, waar die vellies en die plakkies My kuite is vol meel, los die sokkie, laat ons sakkie Maak bykie vast, maak bykie vast, jou broek, jou rompie, knoop die vast Maak bykie los, maak bykie los, maak bykie los, jou bolla mos Maak bykie los, maak bykie los, maak bykie los, jou bolla mos Jozef Stroom en Jovel Sug Maak mykie vast, maak mykie vast, jy broek jy romp, jy knoop jy vast Maak mykie los, maak mykie los, jy weet, jy weet, jy weet, mas Nijl Stroom, Appington en Hartenbos Al die bokkies oor die land, bring die laaste os Maak mykie vast, maak mykie vast, jy broek jy romp, jy knoop jy vast Maak mykie los, maak mykie los, jy weet, jy weet, jy weet, mas Stroom gooi, gooi, gooi, sê hulle, gooi die milies. En dit is Jan, Jan, Jan, wat vir ons ingeleid daar. En die program is Gooi Milies, en dit is Jannie de Plessie's program daar van Mori Moli. Maar hy is ongelukkig nie beskikbaar vandag nie, hy is na begrafnis toe. En uh, toe hy iemand gesoek om vir hom in te staan en toe, uh, eh, volunteer ek. Uh, so ek is nou vanmiddag jylle host op die Gooi Milies program uh, ek uh, eh, het probeer om vir julle paar lekker lekker uh, eh, likies te kry, uh, jy weet julle allemaal kom nou by die huis, allemaal het nou klaar gewerk vir die dag, en uh, so, uh, nie jy is ontspan nie, uh, skuif nie die stoele en die pad uit, en waar het nodig is, uh, grijp haar en dans met haar, stier haar rond, daar op die vloer. Right, uh, ons gaan somme dadelijk afskop, ons begin met, ehm, um, denk sy naam was Gabriel was het, hy is geboren in Viljoenskroon, Blaise Bridges, 22 juli 1947. Die doopname was Lawrence John Gabriel Bridges. Die Blaise was maar net een troete na wat, hy, wat sy opa van gegeet, omdat sy haare maar altyd so een bykie ouw was. Nou, Blaise gaan vir ons inlui en hy gaan uh, vir ons sê, Love is my destiny. Love is my destiny. Eh, when darkness was my only destiny the ship I sailed was really nowhere bound. From the dark was you came to me. You brought the light, and then I heard the sound. The voices in my heart that sing of joy that only loving you can bring. upon my stormy sea have gone. Peace of love is what you brought to me. And now all around the only sound Love is my destiny, gesing dier Bliss Bridges. Right, um, wie gaan ons nou volgende? Hier is, ok, kom ons traai hierheen. Uh, eh, ons gaan kyk of ons om het die so, en of hy gaan speel, en dit is um, Billy Forrest. Uh, ja, hy, ek weet hy het iets te doen met bakkeneer van die uh, eh, McCallie's Workshop en uh, hy is uh, eindelijk onder baie skuilname wat hy optree en uh, sorry ek net hier ach toch hy het ook iets met die staccato's te doen gehad en uh, hy is in 1940 gebore as William Charles Boardman in Kimberley self hier waar ek bly is hy gebore in Zuid-Afrika uh, ok, Billy Forrest die liekie wat ons gaan luister van hom is um, Oh Sweet Precious Love. Lekker luister. MUZIEK this so? Why we do, I just don't know. Maybe one of us has changed direction. Through the long and lonely night, my body aches to hold it tight. If only we could find that old affection. And I'm not hoping it's dying. But we gotta keep trying. We can't let it go. Why don't we face it? We'll never replace it. So we better not waste it. Our sweet, precious love. get home at night, I can feel things just ain't right. We talk, but there is no communication. So many things we both should say. Pride gets in the way, playing with a dangerous situation. Our loving is dying, but we gotta keep trying. We can't let it go. Why don't we face it? We'll never replace it, so we better not waste it. Our sweet precious love. is dying, but we gotta keep trying. We can't let it go. Oh no, why don't we face it? We'll never replace it, so we better not waste it. Our sweet precious love. Our sweet precious love. Our sweet precious love. Lekker lekker huis, typisch country, Billy Forrest, en hy sing nog steeds saam met uh, Barbara Rye en uh, hele klompie van die country mense wat saamgevorm en hulle hou vertoonings waar uh, hulle as groepe optree om die mense te vermaak en uh, ja, hulle kry dit mooi recht, baie mense uh, onthou hulle vir wie hulle was en gaan na die vertoonings toe. Nou kom ons by een ander een en dit is groep 2. Hulle was een Suid-Afrikaanse muziekgroep wat bestaan het uit twee lede, dit is Gert van Tonner en Sias Reineke. Hulle was bekend vir uh, eh, liekie soos uh, Oukra liekie, daar is niks soos ware liefde, die kat kom weer, die parre wil gaan opzit en uh, ja, um, hulle was rarig uh, Suid-Afrikaanse uh, huisbesit of uh, ja, volksbesit, sal een mens sê. Wat hulle nou vir ons gaan bring, groep 2, groen is die land van Natal. MUZIEK gestroom, van die wereld drang afgeskreef. Matthijs sê groep 2, Sias en wat is die ander ouse naam? Uh, ja, wel in elk geval. Uh, dit was hulle liekie gewees. Ons kom nou by nog een Suid-Afrikaanse sanger en sy naam is Miller Brandt. Hy het in Pretoria groot geword, sy pa, uh, sy liefde vir country muziek, het sy passie versing, laat vlam vat en uh, hy het nog nooit afgeweik van sy droom om voltydse sanger te wees nie. Die kunstenaar meen dat Teens Jordaan die grootste invloed gehad het op sy eie stijl, maar ook uh, uh, uh, aanklank gevind by muzikante soos Chris Christofferson, Johnny Cash, Elvis Presley, Boney M, um, ehm, Brian Adams, Bon Jovi, John Mellencamp, Neil Diamond en Luke Combs, Combs, ja, yeah, jo, ja, dit is een klomp mense om jou, om jou uh, karakter op te skoei, maar uh, ja, dit is waar hy sê, hy kom vandaan. Hy is reeds bezig om uh, eh, liekies by mekaar te maak vir sy volgende album, wat vir uh, nou werk hy eers daaraan om sy huidige een te bemark en een landsweie toer te beplan. Ok, kom ons kyk wat het hy, wat hy vir ons gaan sing vandag. Uh, ja, hoekom nie? Kom ons maak het ook. Uh, as jy nou by die huis is, gaan sit hy, maak hy vier. En sit die vier aan en dan gooi jy milies daar op. Ja, gooi milies en braai broekies. Dis waar oor het gaan. Kom, ons is in de hand. Dit is zwaar. Hou zo hard, Osmo. Dat gaan we weer. Kom maar, Hey, voilà. Mijn kom aan. Lekker, man. Lekker, Lekker. Kom aan, kom Dit is Karen. Karen, lekker om jou te ontmoeten. Hallo. Hallo. Hallo. Ah, gaan me krijgen. Mooi, hè? Mooi, ja, maar... Mooi gaan je magie van maken. Als één ding wat werkelijk zou maken. het lijfie, blonde kuifie, hou van braai en het roer ooi winkie. Maar jy te vraag in jou binnenste, maar dit raak me nogal ernstig. Sy is die tien uit tien vir al wat jy sien, maar as die ding wat jy nog niet weet. Wow, sy moet nie jou laat verlaai nie. Wow, voordat jy die antwoord krij nie, kan sy braai. Wat in jou mond ondof van smaak Slijk is raak geboter en die trap nie lekker dik De maak die sê en hy uit die tuin geplik Kan sy blaai boekie smaak Wat die boer sê en maak kan maak Dis al hoe jy weet, jy het jou trouw vrouw beeld Sy kan blaai boekie smaak Sy kan een hingspaard opzaal, ja Sy kan een koerebo uitdaal Maar as die boter aan die berne er of die buiten kan dai, questo mai cardinal. Ja, pa, jy te wil spas, sy karak wie saam die boys praat, sy sal die rug die krap oor jy gaan slaap, is alles lekker om te wie. Maar kan sy die baai boekies maak, wat in jou mond ontplof van smaak, sy die zaak geboter en die trap nie lekker dik, de maat is en hy uit die plein geplik, kan sy baai boekies maak, wat die boers Ти тръг в рубин, сега, брай, бъд и смак. Ден е мон толковен спак Леки страха, бутерини, чакай лакът дек Да мати си лек, да тайн си клък Там се прави дойки смак Когато бурш си е макъм мак Да сам и вият ей, ко тръв рубит Сега прави дойки смак Ik wil eens recht boeken, je kan maar brengen daar is hy, daar is een wenk vir al die dames, jy moet weet hoe om braaibroekies te maak, om mooi te wees is nie genoeg nie, sê die ou, uh, sy, dit maak nie opeens vol nie. Right, Miller Brand met braaibroekies. Die volgende groep, ek het al met hulle in een onderhoud gesels, ek kan nie onthou wat was die ouse naam, een van hulle, uh, het namens die groep met my kom gesels, en ek praat van die Klipwerf Orkest, hulle huidige lede is allemaal uit eendlopende achtergronde, maar soos allemaal voor hulle, bring hulle steeds die lekker na jy huis toe. Henty Versagie en sy seens Johan en Kobus het saam met Nicole Lowe um, klipwerfboerorkes in 1969 begin. Hulle het feitlik oor nacht geweldige wild geraak en na aanleiding van die uh, natuurlijke vloei van dinge het hulle amper 20 jaar later in 1988 hulle eerste album opgeneem. Sjo, hulle het lang gevat om daarby uit te kom, ne? Um, Sedert 1990 neem Klipwerf Orkest een album per jaar op en as gevolg van die unieke stijl het die vraag na openbare optrede verdubbel en verdubbel. Ons gaan na hulle luister en ek sê elke keer as ek een instaandiekie doen, dan, dan speel ek hierdie ene. Either dier Klipwerf of dier die theelepelkies, maar die Likkie sy naam is Lapland. Is vir my een van die mooiste boeremusiek Likkies. Hier kom Klipwerf met Lapland. Lapland. Swerforkes, baie lang in die land en landsbesit sal ek sê, en dit was Lapland wat hulle daar vir ons gespeel het, een van my ginsling boeremusiekliekies. Ok, ek sien Pieter, Pieter um, ehm, Duplessis, hy is ingeskakeld en hy luister saam, hy sê is lekker muziek en uh, lekker muziekkeese, hy sê gooi na die milies, ja nee, dis wat ons gaan doen en dit is nog vroeg man, dis nou eers half 6. Uh, eh, ons gaan tot 8 uur. Nee, tot 7 uur. Dan gaan Hanlie hulle by my oorvat, Hanlie en André, en hulle gaan aan tot 9 uur met uh, iets van alles as ek krijg onthou. Ok, ons stap aan en waar kom ons nou? Hey, ek sê ons, dit is echt Suid-Afrikaans, ne? Ok, nou kom ons sit hierdie ou ook onder echt Suid-Afrikaans en ek praat van Ivan Ribroff die ou met die ultrabas stem. Uh, hy is in Berlijn gebore as Hans Rolf Rippert vir Duitse ouwers. Hy self het een Russische Joodse afkomst beweer en hoewel hy dikwels betoos is, is dit uh, nooit heeltemaal weer Lenny. Het is ook bekend dat hy vele Afrikaanse liedjes gesing het en uh, ja, sy sy wanneer hy Russisch praat, het hy een uh, type van accent. Dis ook my mense een bykie betoos dat hy een Rus is, maar, eh, maar ek moet sê, hier, uh, eh, so ver Afrikaans aangaan, is hy nogals baie, baie, uh, spreek hy goed uit, uh, die woorde, en uh, ek meen as hy vat Jim Reeves, toe hy hier so gekom het, het hy ook Afrikaans gesing, en mense, dit was nou een fiasco, maar hierdie Ivan Reprof, uh, miskien is Russisch nabij in Afrikaans, ek weet nie, maar sy uitspraak is nogal goed. En die liekie wat hy vir ons gaan bring is vir die land Suid-Afrika, ne? Ken jy die land? En ons vir jou Suid-Afrika. Ivan Rebrov. Ken jy die land waar die boere volk woon Land met sy berge terrasse gekroon Land met sy ruimte so weid en so vry Ei, dis die land, dis die wereld vir my weg zijn gastvrijen woningsdaarbij. Hij die stier de dus die wereld mij. Want met sy stemme, diep stemme wat vraag Uit de Stierland, dus my Suid-Afrika En jy As hy, Ivan Rebrov, die man moet een stem wat oor 8 octave strek en hy kan soos een sopraan sing of hy kan soos een eh, ultrabas vir jou sing en a, eh, ja, hy het een weie reik van note wat hy kan bereik. Ok, nou kom ons by een ou, nog uitlander wat ook Suid-Afrikaanse liekie doen en ek praat van ene André Rieu. Nou ja, eh, André Rieu, hy is een van die twee liekie internationale mense wat ek graag een vertooning van wil bywoon en die ander een is natuurlijk Nana Muscuri, maar <laughs> sy is, uh, wel, sy is al diep na 90, nie diep nie, sy is uh, oor die 90, en uh, sy, ek twyfel of sy ooit in Zuid-Afrika sal kom uh, vir een vertooning, uh, miskien politiek of so iets, maar nie as uh, vertooning nie, uh, so uh, dit moet ek nou maar afskryf van my bucket list af. En uh, eh, my André Rieu, hy toer nog wereldwijd en uh, ja, hy is omtrent so oud soos ek, so uh, daar is een kans dat hy een dag hier so sal uitkom. Uh, ek sal beslis nie daar by hom kan uitkom, hy sal by my moet uitkom. So, ek gaan vir my brief skryf en sê moet hy in Kimberley kom optreed. Um, ehm, dit is, um, ja, hy sê ook self, dat vir die laaste 30 jaar is sy persoonlijke lewe so verbind met die werk, dat self die verhaal van sy persoonlijke lewe die selfde sal wees as die verhaal van sy loobaan. Vooral as sy vrou Marjorie so nou betrokke was by die begin. Um, ja, hy sê, my lewe is eenvoudig muziek, muziek is al uh, wat ek doen en dit is wat ek altyd doen en het raak nooit vervelig nie. Nou ja, uh, en jy kan dit hoor, wanneer hy uitvoeringe, wie, hy, hy, hy, hy het altyd gesê, dat klassieke muziek is so, mm, wat kan mens het noem, stijf, dit is, uh, jy weet die mense kom met striktasies daar aan, en as jy hoes, terwyl die muziek speel, dan draai amal om, en hulle kyk vir jou, en uh, daar is een somber atmosfeer, hy het gesê, die dag as hy sy orkes gaan begin, gaan hy daai totaal omswaai. En dit is precies wat hy gedoen het oor. Om een André Rieu concert by te woon, is jy deel van die uitvoering, of uh, ja, uh, die hele gehoor word betrek en die uh, eh, muzikante op die verhoog is allemaal vrolik en vrolik aangetrek, helder kleren en uh, dit is rarig een belevenis om so vertooning by te woon. Nou, ons gaan naam luister, toe hy hier in Zuid-Afrika was, het hy Zuid-Afrika's liedje gesing. En dit is natuurlijk Sari Marais. En eh, hoor net hoe die mense saam speel of saam deelvorm van die uitvoering van Sari Marais, soos gespeel dier André Rieu in sy orkest. Het is een lekker, lekker jy krij hoendervlees as jy daar na kyk, en as jy self daar is, kan ek my voorstel. Ja. maar sê, dis hoekom ek het wil bijwoon, uh, eh, wanneer André Rieu optree, jy is deel daarvan, en ek seker al die mense wat daar was, op die specifieke dag, onthou die dag, as een van hulle uh, hoogtepunte in hulle leven. Ok, ons stap aan, ons kom nou by een jong meisiekie, hoewel, sy is nie meer so jonkie, maar Santa Foster, is een Suid-Afrikaanse kunstenaar, wat op die ouderdom van 9 saam met Charles Jacoby beginne sing het, van haar treffers sluit in She Taught Me To Jodel, uh, wel, sy, ek sal sê, sy is een van ons beste jodelers ook, ooit, uh, in Lansie Tuinmeer op ons plaas, en My Friend Mr. Echo, die liekie wat sy nou vir ons gaan bring is As Die Lente Weer Kom, Santa Foster, al die pad van doerjare. MUZIEK as die lente weer kom, en ja, dit is uh, kenmerkend van daar die dag, dat die liekies so kort was, hierin is net op 2 minuut, uh, eh, dees dag gaan het 3 minuut 50 daar rond, en daai dag was 2 minuut, 2 minuut 20 secondes maximum. Uh, eh, nou ja, aangezien ons nou van Hagel hoor het, kom ons gaan kyk, uh, het, ek het, uh, ja, hierso, Charles Henry Jacoby. Hy is in 1928 gebore en 1988 was hy oorlede. Uh, was Afrikaanse country sanger wat in die 60er jare en sê, uh, die singende beestboer was hy bekend as. Hy word hierbaie beskou as die vader van country in Suid-Afrika en uh, op 9 april 1988 is die trofee aan hom op die randse skou oorhandig en uh, om sy lang loobaan in die muziekwereld te vereer hy is later die jaar op Nelspreit, daar in Jannie se wereld, ne, waar Jannie uh, sy uh, uh, uh, uh, jachtkamp kroeg uh, bedrijf, en uh, eh, sy in haar hartanval oorlede. Charles Jacobi gaan vir ons een prachtige melodie bring, en die liekie sy naam is Sagies, klink so een melodie. Geniet om. leven Amas om geluk te vind Net verliefdes kan dit verstaan Sagies klink die toon van liefdes vergeet het nie Liek is wat jou hart verreis Voer jou weg na paradies Zachies luister die lente wind Amal so om geluk te vind Jezus kan dit verstaan Sagies klink die toon van liefde Charles Jacoby, bekend as die singende beesboer. Uh, ja, ek onthou om van my school daar, het hy, uh, ek was in Springs, in die laarskool uh, eh, Werda, dat hy pauzes, het hy met sy wit perde aangerei gekom, met sy volle cowboy outfit, en uh, dan het hy daar net vir ons kom hallo sê, en dan eh, so het ons Charles Jacobi geleer ken. Um, ok, ons gaan nou, en ja, hierdie twee was ook al my gast gewees, op die, uh, op die Horizon program, het ek met hulle twee gesels, toe was hulle nog jong gewees, en uh, ek praat van die venterkies, uh, eh, hulle het reeds in 2016 weggeloop met toekenings by die EFM, boeremuziek toekenings, onder andere vir die uh, eh, boeremuziek nievelinge, as ook boeremuziek treffer en boba's boere, vijf treffer en uh, ja, vir hulle treffer waar die, waar die sabie vloeie, die venterkies wat bestaan uit die twee venter sisters van Brakpan, uh, eh, Linda Lee, sy is nou seker al hierby 24 jaar oud, en Nikola is die ouwe sister, sy is ongeveer nou uh, 27, het het nie tred gehou met uh, hulle dere jare nie, um, maar ek weet hulle het nou onlangs was hulle in uh, eh, Hentiesbaai, het hulle gaan optree. Nou, hulle is Sisters Adieu Kitaar Orkest, wat boeremuziek weer een nieuwe jong lewe gee. Nou, dit is uh, lekker om te sien, dat eh, daar opvolgers is, wat die ding aan die gang hou, want uh, eh, boeremuziek kan makkelijk, makkelijk in die uh, bresse achterblij. Uh, Nikola, wat daar die dag graad 11 leerling aan die hoorskool Stofberg was, speel die melodie gitaar, terwijl Lindy Lee een graad 8 leerder aan die hoerskool Stofberg die basgitaar speel, om van die deel te vorm wat hulle, ja, wel die venterkies genoem. En uh, hulle het nog nooit in hulle leven een muziekles geval nie, uh, gehad nie, hulle speel slechts op gehoor. Nou die venterkies, uh, eh, net om te wees hoe gevorderd hulle is, gaan hulle vir ons ek sal terwyl die eerste ene speel, sal ek besluit of ek die tweede ene gaan speel, want ek het een ander groep wat om ook speel. Uh, die venterkies doen vir ons um, blanket on the ground. Nou, tot ek hulle ge, ge, uh, onderhoud gehad het met hulle, het hulle nog nie gesing nie, hulle het net muziek gemaakt. Uh, en toe vraag hulle, nou, hoekom sing julle nie? Sê hulle, ach nie, oom, jy weet hoe dit is, en uh, seker drie maanden daarna, toe hoor ek hulle eerste sangliekie het uitgekom. Nou hierdie ene, Blanket on the Ground, ek kon nie glo dit is hulle wat dit sing so typies uh, Memphis in Tennessee, uh, so typies country en kom ons luister, uh, Blanket on the Ground, die venterkies en miskien, ja ok, ek gaan omspeel, uh, die tweede een wat ons nou gaan luister is Walsing Maria. MUZIEK hier kom hulle. Come and look out through my window That big old moon is shining down Tell me now, don't it remind you Of a blanket on the ground Remember back when love first found love beneath dit die muziek is wat hulle produce. Uh, lekker, lekker dans, um, likies en ja, uh, jy kan heel aand bezig bly met die twee venterkies. En ja, ek het hier so uh, CD, uh, eindelijk twee van hulle CD's en geteken dier hulle. Uh, ek het op, uh, op radio RSG het hulle competitie gehad en ek het toe daar die rechte antwoorde ingestuur en toe kreeg ek uh, twee getekende liedjies van uh, uh, eh, CD's, langspelers van die venterkies. Ok, nou kom ons by die baas van die plaas en dit is Jannie Duplessis wat volgende vir ons gaan sing. Ek het hom ook al in onderhoud gehad en ja, ek dink uh, volgende uh, op dinsda, nee op woensda doen ek uh, uit die archiewe. Ek dink ek gaan Jannie sy um, onderhoud uh, opsoek en kyk waar ek om geber het, dan gaan ek om uit die archiewe vir julle aanbied, dan gaan ek weer met Jannie gesels. Uh, en hy is uh, in Moremole, uh, het hy die pap, uh, die, die kroeg daar, die uh, ach, wat noem hulle dit, jachtkamp kroeg, is onder sy beheer. En uh, uh, hy het nogal gereeld uh, country sangers wat daar optree en so aan um, hy gaan vir ons bring die 7 bring heimwee Janie Duplessis nee, daar stel ek myself te leer. Ek het rarig gedink is een van Jannie sy singlikies hierdie. Uh, eh, en ek weet nie, dit sê Jannie Duplessis, die 7 bring heimwee. Ek nie geweet, hy is instrumenteel ook nie. So, dan uh, ek sal volgende keer, sal ek een kry, waar Jannie vir ons sing. Nou, die volgende ene is ook instrumenteel, maar en dit is natuurlijk die ou wat ons allemaal altyd oor gewonner het. Uh, hy is onder die skuilnaam die kavalier gewees en niemand het geweet wie die kavalier is nie. Hy het opgedaag by vertoonings en hy het sy ding gedoen en hy is daar weg en niemand het een kloe gehad wie dit kan wees nie. Nou, die kavalier is een pseudonym used by South African artist Malcolm Watson. Better known as the lead guitarist with Rising Suns. Jep, hy was hulle kitaar ou gewees en van die Rising Suns. En ons luister na hom natuurlijk met sy grootste treffer en dit is die liekie van 5 uh, eh, ster. Lekker luister, instrumenteel. Dan sê hy, die kabelier, hy het vir ons vijfster sy inleidingslikkie gebring. Um, ehm, Rikus Nel is volgende en hy is een Suid-Afrikaanse muzikant en sanger wat al gauwe status bereik het met verkope. Sy debiet album Sak en Pak is op 15 augustus 2011 door Select Music vrygestel. Hy roem daarop dat hy 13 muziekinstrumenten kan speel hy was uh, gereeld op Jukebox, een uh, gewilde program op Kijknet te sien, daar is uh, omtrent nie een CD, dier een uh, gewilde Afrikaanse treffersparade sanger, waarop Rikus Nel sy veelzijdige muziek, uh, eh, musikaliteit, het jy al die woord gehoor, nie benut geword nie. Uh, ons gaan hom luister en uh, hy gaan vir ons doen, Mama, ek wil een vrou hee. Jep en hierso moet die vrouwens nou weer oplet, hy gaan beskryf precies wat hy wil hee, wat wil hy in een vrou hee. Ai my kind, wat kwel, as jy so met jou kostpeel is het gewoonlik met brisselse spruite, is al fout by die werk. Nee mama, daar is die fout nie. Is het omdat ek jou loosies opgestoot het? Nee mama, dit is ook nie dit nie. Is het die petrolprys? Nee mama. Nee mama. Man, ek verseer jyself en praat, man. Mama, ek wil vrou aan de raak koud en winter is net om die draai. Iemand wie ek kan braai voor, hier is die probleem nie, ek wil my sin nie, ek soek een vrou nie is my ma. So geef vir my klein bekie raad, bitter prachtig maar eten Tanja sy skabout is beter Net jammer sy skreef vir die weep Elmien pas my op as ek dronk raak Lina laak bosveld en slaapzak Ou kara kan jag en een vierpak Was sy kies een voort voor een high laks So sien mama, ek voel alleen Want hoe kies een man dan net een Mama, ek wil een vrouw Ek wil haar trouw Stuif teen my hou, dit is al Ogende vryf sy my kalvers Stap langs die plaaspad Kijk na die sonsak Kijk saam met haar oud raad, mama So geef vir my klein dikkie raad Daar's Marlie So bitter prachtig bariete Tanja's skabout is beter Net jammer sy skreef in die weekbeer Elmien pas my op as ek dronk raak China laat postveld en slaapzak Ou Kara kan jag en een vierpak Maar sy kies een voortboehaila So sien mama ek voel alleen Want roep kies een man dan net een Janine was my vrou Boksburg tykie terug Marie die lijfie Maar saam die gezicht Die tweeling sou lik maar weet die van deel My mama dit raak als te veel Da's Marlie So bitter prachtig maar jette Tanja sy skabout is beter Net jammer sy skreef die weepje Elmien pas my op as ek dronk raak Lina laak bosveld en slaapzak Ou kara kan jag en vierpak Maar sy kies een voorkoor heilat So sien mama ek voel alleen Want hoe kies een man dan met een Hoe kies een man dan met een As hy is nogal een predikament daai, hoe kies een man net een, as elke kwaliteit wat jy soek is in een ander een? So as jy die lot by mekaar sit, ja, dan maak hulle vir jou een uitstekende vrou. Jan Raab, nog een ou wat ek mee gesels het, hy is daar van, van die kerkse hoop. Dit is daar na by uh, eh, Hoopstad as ek reg onthou. Uh, eh, Hopetown, ek meen. Uh, nee, Hoop, Hoopstad. Hoopstad. Eh, maar in elk geval hier in die Noordkap. Um, hy is geboor as Werner Burger in 1983, eh, selfopgeleide kitaarspeler en eh, Afrikaanse pop-rocksanger van die Noordkap in Zuid-Afrika. Hy het sy debietalbum Laaste Kans in 2014 vrygestel, van sy gewilde treffers sluit in Ramskulpad, Huisie van die Bos, uh, Huisie in die Bos, ek meen, kom loop, uh, en Jan, ek kan nie dans nie. Kom ons luister, wat gaan hy nou vir ons doen? Hy gaan sê ellenboog na nou hoog en dan gaan hy, Jan, ek kan nie dans nie, die twee van hulle. En uh, eh, waar hy eh, verwijs na Billiekie in hierdie, enige van hierdie liekies, uh, eh, dit is sy neef. En Billiekie was een van my uh, cliënte of my customers, daar uh, my uh, kroegrestaurant in Daniels Keil. Ok, Ellenboog na hoog en Jan, ek kan nie dans nie. Mannen kom sit in die kring, ons moet praat oor een lelike ding. Da's bel van ons, jylle amal ken om ons, hy drink nou vrachtdag gin. Mannen Hy speel nog superbroe Maar wacht, hy is nog gekloe Hy is groot gebouw, hy is lekker ou Op sy arm staan, I love you Kyk om in die oor Ellenboog na boor Gee om my oorlof en huis Al raak hy dof en grys Trap die propie Gooi die doppie het jou verloor Gee om een oorlof en huis En wees om met die vuis Skind die glasie En moet nie raas nie Het jy my roepstem gaan vraag Is hy kwaad vir iemand daar By die mans apteek Dis week vir week Wat hy nou gin ronddra Ek weet hy sikkel soms Met harde houd maar ons Is hier vir hom As hy wil praat Oor wat hy nou moet maak Kyk om in die boor Hulle boog na boor Ek's nog steeds die single ou en rook een sigaret as al die dansbaan open. Hy sit alleen daar op die kant, klein skink toe nog een brande wijn. Ek sê om frik vir een man soos jy, sal jy jou gat en rak moet kry. Hy sê, Jan, ek kan nie dans nie, lang arm daas nie, ek kans nie. Jerusalem is somme by die haaspartie, teen die tyd kan een man nie recht opstaan nie. Girls, Patrick Swayze, in die lucht op tels is Was lag as in die gym en ek sien die kans nie Jan, ek kan nie dans nie Dus dien die ren, hy sit nog daar Ek sê, ou frik, kom ek kry jou by die bar Da's enkel gul wie ek kan jou wil voorstel Wat daar net vir een lekker dans Hy kan lei en jy gaan net saam Solang jy net van 1 tot 4 kan tel Hy sê, Jan, ek kan nie dans nie Lang arm daar is nie een kans nie Jerusalem is sommer by die huisparkie Tegen die tyd kan een man nie reg opstaan nie Girls so Patrick Swayze In die licht op Telsus baby Was laat las in die gym en ek sien die kans nie Jan ek kan nie dans nie Oeh dans en vrik toe kans Die DJ speel een vast trapdans Maar die man sikkel om op twee voete te staan Die girl het toe lang al gaan slaap En vrik makkarine op die dansbaan En hy fight toe met die DJ toe Hy sê hy is klaar Maar ou vrik, hy kan nie dans nie Lang arm daar nie a kans nie Jerusalem is sommer by die huis Maar nie tegen die tyd kan ek ook hier recht opstaan nie Hy is geen Patrick Swayze As jy my vraag klein bieke lazy So as jy hem sien moet net die vraag Die prik, hy kan nie dans nie Prik, hy kan nie dans nie Prik, hy kan nie dans nie Ja, is dit nou nie typies nie, ne? Hier aan die einde van die aand is allemaal beginne oppak dan raak jy nou lisse, eh, nee, nou, nou wil hy dans. <laughs> ja, uh, ek wonder, ja, kom ons maak het. Um, jy weet, ek, ek sit gewoon ek in my vrijdagprogram, gooi ek so een funny spot in, waar ek uh, sommer net een stand-up doen, en uh, ja, hoekom kan ek het nie by ons gooi vir Wackett Simpson hier in, en uh, hy belle ou oor uh, ATM kaart, wat geslik word en uh, ons kyk hoe loop dit uit. Ek dink hy maak die ou baie kwaad aan die ander kant, eh, soos gewoonlik, eh, as hy een ou bel moet jy weet, hy gaan um, die ou drijf na uh, tale toe en die ou drijf na acties toe. Hier kom Wicked Simpson en uh, die ATM card swallow nightmare, kan jy jou voorstel. Stop what you're doing. Here is another world famous prank call from Darren Wackhead Simpson. Nice. Exclusive to KFM Mornings. Okay, I'm calling a dude in distress. One of the worst things that can happen to you, you go to the ATM, you put your card in, and what happens? It doesn't come back out. Oh, oh it's swallowed feeling. Oops, you get one hungry ATM, mm. and that's it. Now you stand there like, well, I got no money. I got no card. Mm. I've actually got nothing. What if I walk away and then it comes out later? And the next and guy gets someone it. Someone does funny business. Mm. I've had that happen and then I stand yeah. around and I go, oh. <laughs> somebody's done something to this machine. Uh-huh. They're coming to get my card now. Uh-huh. And you're going to catch them. And I put my pin in already. <laughs> yeah. And then nobody came. Nobody came. Yeah, I went home two days later, but hey. <laughs> Worth it. Um, so, so, so this guy's now, nah, he's, uh, yeah, I mean, it's, it's, never a good situation, is mm-hmm. it? The one thing that, that, that we can be very um, sort of sleep easy with. In South Africa, with the levels of corruption that we have, mm. we have some of the most secure banking systems in the world mm. by far. All right. So now I had to do some work with this before. I had to actually learn the piano. For a prank? Yes, Sharon. Wow. The lengths you will go, Darren. I'm scared. I had to learn the piano and I had to write a song. It'll all be revealed. See if you can spot it in this prank. Here we go. Obviously, I'm calling from uh, FNB um, uh, because that's his bank, mm -hmm. and I'm just here to escalate the situation, obviously. of course. Hello? Mr. Archer, it's Jeffrey here. I'm calling you from uh, First National Bank, FNB. Yes. So can you just tell me basically again what the, the problem is? I went through to and I, I, put in my PIN code and it was rejected. Okay? Mm. Then I put exactly the same code in, which I used for the past since I've had the, the chip card, and it was rejected again. And then it was revoked. Okay, and I'm aware, that I can say to the consultant there, I'm aware that F&B has a problem with their chip cards, and she denied it. Okay, well, well, I'll tell you what. Let's uh, get to solving your problem then. Just for verification purposes, I'm just going to put you okay. through to a, a, a little a uh, computer message. Okay, no, it's cool. Good afternoon. Welcome to First National Bank. Please enter your ID number followed by the hash key. Gone all in. Oh my. <laughs> Yeah. Okay, Perfect. Could you enter in now your PIN code uh. for your card that you used, please? Okay. And uh. followed with hash? Just the digits. Okay, I'll do that. Uh. Mm -mm. Invalid PIN number. you <laughs> see, that's, that's what I'm saying to. Can we just double check that? Can you enter your PIN again? Okay. Once again, invalid PIN number. Well, what can I say? Okay, again. <laughs> oh no, you have entered your PIN number incorrectly three times. Your card has been blocked. Um. Okay, I tell you what, we're going to have to do a security override here, but it needs to be done from your side. sure. Okay. I need you to, to type in this code. Have you got a pen and paper there? I'm going to give it to you. Yes, I've, I've got a pen and paper here. Uh, one six six nine six three two two. So it's one one six six nine six three two two. Yeah. Okay, so I am gonna type that in. yeah. Okay. Okay. Two nine nine hash nine six three one. Okay. No. Okay. One hash hash hash hash oh. nine six one. Okay. Okay. And then lastly, 112636. Okay. It's just uh, picking up your codes here. It's just going to quickly run them back through the through the processing unit. <laughs> We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I wish you a Merry Christmas. yeah, I know. There's nothing we can do for you. We just wanted to wish you a Merry Christmas. <laughs> Who's this yelling out in front of us? Uh, Wackhead Simpson. <laughs> You're joking. no, I'm dead serious, Trevor. <laughs> <laughs> Do you know how long it took me to learn uh, that oh. tune? Oh, the art of it all. yeah. Well, a couple of lessons we can learn from that exchange. Yo, he just gave that he pin was just ba, ba, ba, Yeah, well, you know. You're very convincing. Mm, well, thank you very much, Brad. Thank you very much. But you know what? It is that time of year. Daar sê, dit is, wees net hoe makkelijk iemand sy pinnummer sommer net so kan weggeet. Hier praat hy met een man, hy is nie seker wie dit is nie, en hulle sê vir hom, ok, sit jou pinnummer in, en hy doen het vragies, en sy ID-nummer, en och nee, yes, hy laat homself oop daar, laat dit nou vir julle een waarschuwing wees, hierdie wat julle vandag hier gehoor het, moet nie, die bank sal nie vir jou, jou pinnummer oor die phone vraag nie, hulle sal nie, Eh, dit is een ooreenkomst wat uh, hy het gesê, Zuid-Afrika het die uh, die most strict uh, reels so ver dit die uh, kredietkaarte aangaan. Ok, ons stap aan met die program, ons is amper klaar, uh, daar is nog een half uur oor, uh, kom ons gaan na Jenny Virginia Lee, geboore Virginia de Jager in Port Elizabeth, Zuid-Afrika in Suid-Afrika. Sy is bekend as Suid-Afrikaanse singende Liffie, The Girl with a Golden Voice, Suid-Afrika'se Queen of Song, Suid-Afrika'se vrouwelike Jim Reeves en Suid-Afrika'se First Lady of Song, Jenny, soos sy liefdevol bekend staan en uh, was Suid-Afrika'se topverkoper vrouwelike opnamekunstenaar van die laat 50er, 60er en vroege 70er jare. Sy was die eerste Suid-Afrikaanse vrouwelike sanger wat een gouwe skyf ontvang het vir die equivalent van 1 miljoen verkope vir haar treffer Goodbye My Love. Ek verbaas is nie 10.000 mil nie. Hy was die gewildste ene wel, vir, by my in elk geval in 1958. Uh, eh, sy het het opgevolg met die tweede gouwe skyf slechts 7 maande later en met A Darling It's Wonderful. Nou, ons gaan nou luister na Virginia Lee en sy gaan vir ons tweediekies doen. Lieve Lee, Reenboog en dan Mr. Fire Eyes. Lekker luister, hier kom hulle. Al twee baie mooie liekies. MUZIEK Daar was liefde in die sonskeen en die hemelmoe was blauw. Daar die dag toe ons ontmoet het ek en jy. Maar jy het my verlaat en nou is daar met donker wolken boor. En my liefde is daar nou net reen vir my. Liewe reen sal ek jou vergewe, kom ek gauw weer terug na my, laat die som weer skyn en laat die reen verdwijn. Lieve reenboer, lieve reenboer, laat die reen weer gauw verdwijn.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 Sy is ook natuurlijk, soos ons uh, elke keer sê, Bruce Lee, sy stiefma. Right, waarna luister ons? Hoor die so. MUZIEK Hallo daar, ek is Jenny Duplessis. Ek hoor elke donderdag tussen 5 en 7 in op die Gooi Medie Show op Ramkat Radio. Ons gesels oor die dinge van die dag, sport, gebeure met Grant Cameron en selfs hoe naweek se weer net hier op www.ramkatradio.co.za. Asse, soos ek gesê het in die begin, Jannie kon het nie maak vandag om uit te saai nie. Uh, so ek staan in vir hom. Hy is by 'n begrafnis en uh, sal nie betyds terug wees om sy program uit te saai nie. Direct na my, om 7 uur, val Hanley en André in met hulle iets van alles. Ok, ek het net nog gepraat van, eh, eh, eh, ek speel gewoonlik die klipwerf of teelepelkies sy uh, liekie, wanneer ek instaan programme doen. En dit is uh, Lapland maar nou van die, eh, ek het dit gespeel toe van die klipwerf, hier is die theelepelkies met kalfiewals, net so lekker ene. lekker walsie daar, as jy voete nie gejek het nie, dan uh, het jy geen ritme nie. Uh, right, uh, ons is nader aan die einde toe, dit is nog 20 minuten om te gaan, ek sal nog so 3 of 4 liekies kan inpas, voor dan. En uh, kom ons gaan na, uh, ja, hierdie klomp, hulle het uh, begin as een pop en rock groep, en mens kan het eindelijk nie glo nie, hy is van Nederland in 1966 met orkestlede Jan Veeman, C. Stol, Evert Woestenburg, Jan Tjaip en eh, Gerrit Woesteinsen. Eh, Woestenstein, sorry. <laughs> Op 15 februari 2006 besluit hulle BZN om laaste vaarwel toer te doen en dan sou hulle uit mekaar uitgaan. En uh, die een wat ons gaan luister van BZN, dat is eindelijk twee wat ek hier het, maar ons het net nou een van die venterkies gespeel, uh, wat uh, eh, Waltzing Maria was. Uh, uh, ons gaan nou Oh Me, Oh My van BZN Wie sê den? Oh me, oh my. En dit is, uh, ja, ek, ek gaan nie hulle ander ene speel nie, die ander ene was Waltzing Maria, 1986. Rudy Knights, hy sê, die lewe is mooi. Mooi is die lewe nou. MUZIEK in uh, professor of iets in die, uh, my, my dochter was onderste poort toe en hy het iets daarmee te doen gehad, ek weet nie, hy was daar rond gewees, uh, ek uh, wil nie uitbreid daar oor nie, want ek uh, is nie seker nie, <laughs> ek weet net hy was daar ivers gewees. Ok, Jan Jan Jan is die groep en wie ek het hulle laat eerst achtergekom, hulle was al lang uh, op, op, op die uh, kaart, he, uh, maar eh, ek het nooit achtergekom hier tot ek hulle een dag uh, eh, eh, per ongeluk raak gelees het en braaf soos een boerbol is die liekie wat hulle nou vir ons gaan bring. Jan, Jan, Jan. sy man soos een ook so handig met sy roer En man, so is jang Hy is so graag soos een boerboer, so sterk soos een beers So taai soos een ratels, kruk nie vir een wees Hy hang van raak, skiet hy like nie van kwees Hy is so superman En kak nie gedreed elke een van ons is daar een Jan wat skuil Al kom jy van Braakpaan of van Stellenbosch Dit maak jy rare saakie, maak jy Jan een bykie los Al is jy kort soos een lont of so breed soos een bees Kan jy maar soek vir Jan Soos een boel Jan, Jan, Jan, hulle sing oor Jan, so braaf, en ek so sê, ek weet nie wat er van die drie Janne hulle van praat nie, maar hulle sê, daar is Jan en elke man. Ok, um, ja, kom ons gaan na OMD toe, dis Orchestral Maneuvers in the Dark, en die liekie Sailing on Seven Seas. OMD, Sailing on the Seven Seas. Ons het net nou geluister na groep 2 en ek dink hulle het vir ons gebring Groen is die land van Natal. Nou hier so is een van hulle lede, dit is Sias Reineke en die liekie Spreekies. een pak in my thuisdorp ver weg van die stadse lawaai Waar die kinders na school in die middag kom speel en baljaar En een dag sien ek een klein dokterkie, een kan alleen Met traantjes wat rol oor haar sproet gesigie heen En ek sê sprookjes Liefling Da's een ringboog in jou oor Wil jy graag een groot geheim oor Allemaal wil graag soos jy wees Want jy's prachtig Lieflik En sy druk sag is my hand En sê ek wens ek kom my dier jou oor sin Al die somers en winters is nou reeds so lang al voorbij En die glimlach van jonkwees verberg soms een ou hartseer pijn En een dag sien ek spreekies weer en my oor staat verdwaas Want die lelike eentje verander in die mooiste swan En ek sê sprookjes, is prachtig En sy druk sag is my hand En sê ek wens ek kom my En daar dans een meisie wat net soos een veeprinses leek Met een glimlach so stralend begroet sy die hele gehoor Ek sien toe de spruitjes van harte so bekoor En ek sê spruitjes, lief lang, daar's een reenboog in jou oor die parkie en die trane in jou oor Spuitjes is prachtig en ek hou haar teen my vast sy sê ek wens ek kon my door jou oor sien Sias Reineke met Spuitjes nou ja ek sien ek kan nog twee inkry as ek vannacht maak Uh, die eerste ene wat ons nou gaan luister is natuurlijk, Dana Wooner, een van my ginslinge, en sy sê, sy hou baie van my. Uh, sy sê, ek hou van jou. Ok, dankie uh, Dana, uh, eh, my, hier kom Dana Wooner. Ek hou van jou Alleen van jou Nou sê, ons het daar gekom, mense, dit is dan nou een hoener gewees, en sy hou van my, en ja, dit is, ek gaan nou uitspeel met een wat ek per ongeluk raak geluister het, ek, het hou, ek hou van die dienkie, ek ken nie die liekie nie, uh, dit sê, eh, wel, het word gesing dier Charlotte Nilsen, en uh, die liekie is, Take Me To Your Heaven, en dit is in 1999, sy liekie, ek sê vir julle, dank julle julle geluister het, ek sê julle moet die aand geniet, en uh, ja, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, ek sien julle weer morgen marg om drie uur, met my ander program Treffers van Toeka tot Nou. Lekker aand, lekker slaap. Hier kom Charlotte Nilsen. Thank you.